Usopop festivala asteburu untan izanen da, Sarako Lizarieta Menditik, Santa Catalina Kaperara, bi egun desberdinez osatutakoa, bi gune desberdinetan, bi giro azkenean. Dola zonbait aste ere gurekin izan genuen, Usopopeko kide den Joanes Garzia Basurko. Gurekin, berriz, atxalduntan, atxaldeon. Bai, atxaldon zuri, arantxa. Azken aldean, talde bakan batzu aipatu ginituen, bon, gerostik afitxa ongi betea duzue, beharrik, eh, bezperan girelarik. Eh, galdura, galdera ez nuke egin behar, pentsatzen erantzuna jadanik zoin izango den, baina pozik aurtengo afitxarekin? Bai, bon, urtero gaiten dugu, baina aurtengoan, eh, bai, bizki pozik garela, atxamaitu nun kartela osoa dugula. Aski ongi horrekatu eh, bat, gutaz, utaz bai, pozik. Bai, uh, badira mm, hemen jendeak lagunak, pentsatzen dut gehienetan eta eh, kanpotik etorritakoak ere. Bai, gara orten, eh, bon, urte du esiatzen gira, orako eh, rekabat maiten, bertako eta kanpoko artisten artean. Eta be, orten guan, hemen taldeak dira lapurtarrak, iduak, beraz gu, be, gauza polita. Baina iduak, asko eskola eskantatzen dut ere bai, bon, guretzat sorpresa edera da hori eta hori da gure helburuan, eh? nengo musika modernoa eh, argipean ez hartzea, eta gero ondotik baitu kan, kan talde kanpotik eto garaziak, eta hiek ere kalitate handikoak. Uh, François Atlas eta Bosch Bai. Mm, zer da hor, nor da talde hori? Hor, François, François Marie, uh, musikari askifamatua, eta hori da dugu François Atlas Montaigne, taldearekin, mm. hori da talde, bere taldea, fama edera duena frantzian. Eta hor, proiektu berezi bat du, laportar, edo ez, zakit, iparaleko lan neskekin, eh, lau kantariekin, bos gilokota koroarekin, eta bere ibilbidean eginiko kantu batzuk berritzartzen ditu formatu intimista batean. Beraz, bela, pianoa, gitarra, Euskal Herriko musikatrezna batzuk, eta koro hori beraz. Badu tradizionaletik beraz hor, Juska bat? Bai, beti, bai mian beti nahi, e, eh, Franzok beti maitatu ditu e, musika afrikarrak adibidez hainitz, eta beti eh, sekatu du pop musikari ale tradizional bat gehitzea, eta be, bos laukotea, deitu ezan zuen, bere disketan koroak egiteko, ba, sekatzen zuelako bulgaria hau batzuk, eta tokatu zituen beraz neska hoiek, eta maite mindu zen haien eh, hautsetan. Um, aipatu ginen pixka bat uh, eh, frustrazioan deia azken uh, aldian. Bai. Um, zakit, buruetan ikusi dut uh, zerrenda nola joaiten zen gau aldiarena, konzertuarena. Frustrazioan pasako da Willis Rimond zin? Uh, olako auto bai. eguzu edo? da, Willis Rimondek bukatuko du gau aldia. Eta frustrazioan da pixka eta Willis ekin uh, gaueko afitxa burua. Mm. Baina nati maite ere bai, begit iska eder bat, gulizekin bukatzea. Baina eskoal talde bat zaiteare afitxa nagusi. Eta kokonat? A kokonot da, urte do komitatzen dugu festival lagun bat. E, izan dira behasengo jaspanakoak, jatsezetakoak, e eta du beste, ba, beste zonbait, moi moi eta hori. Eta orten da kokonet festival bat da zent idian, beraz hori uh, frantzia erditzuan eta jazkenan hango antolatzaileak etorriko dira DJ lanak egitela. Musika Afrikara uh, emaiten dute hainitz. Mm. Hori dena, beraz, eh, laru batean bozitut denak aipatu, eh? badira bai. beste talde batzu, zagit bitzaz eh, aipatu nahi dituzun ere? Ba, be lumi, beraz, uh, lumi den laster kaleratuko da, eta hor da hien uh, orkazpen egun bat, uh, guk maite dugun eta bikotea, eta ondotik uh, eh, zer badu dantza, eh, bilakaren soka emanaldiarekin, hapsiak denetarik, eh? Eta gero, berbai batuko nuke musikaz gain, eh, egun hortan badela horren txoko bat, aski, aski polita, mm. urri dena, eta gero, ondo ondoan ditugun uh, apainketa, dianari, bereziak, eta Ba, olako gauztipiak. Hmm. Ez antolatzaileak ere aurrak dituztelarik larik, eh, olako gauzai pentsatzen dute berdin ez? Eh, ez eipa, dura zemaitu urtez ginen pentsatuko, baina bai, <laughs> hortan gida, e, eh, oita ma urte pasa, eta beraz, eh, bai, pentsatzen dugu horrein beste publiko mota, bati ere bai. Ez da din mugarik, beraz, uh, usopa festival hortan, Ez, ba, aurretatik, adineko diendeak etortzen dira ere bai, eskat, nolagan publiko horotari, horotari zuzendua delako. Mm. E, eh, bitxinen du, baina janaria aipatzearekin ere, bada garrantzia, e, eh, aski naski indar bat ere maiten duzien hortan? Bai, ahont, eh, ahont, erraten dugun bezala, gure festibala da jendeak etxera errezibitzela bezala. Horretzen du, xeri un pertsona etxean, baina txeratzen gira, guk dugu du, guk dugu bertako produktu ekin albada e, eh, janaria prestatzen, eta urte do errezeta berezi bat egiten dugu, maiz munduko erri bateko errezeta bat edo, aurten Kambodja dugu eh, ah okay. hartu, oinari. Ato. Horra. <laughs> Eh, Aipatu dugu, eh, ranozu, seireun bat pertsona, eh, mugatuak dira edo ez? Uka maitut galdera bat, eh, bai. bateko adibidez? Hor nahi bat duzu, lekua ez da baita ez da ba mugatua, uh, eh, lekua bada, baina gero eroso sentitzeko, uh, ez genuke nahi, sobera jende izaita ere, ez baina horra, untxalaz, eh, boste egun, txede egun jende artean ibiltzen da. Ados, meira nahi du uh, mugatzen edo esten altzen La, luketela gunea? Uh, oartzen baginen urte batez, saltzen baginitu adibidez boste egun txartzea intzin, hor, e, barba mugatuko ginen, hor ez da, ez da kasua. Eta justuki, uh, aroaz, bit, mm, bai, nola eh? ikusten eh? duzu egar? <laughs> Bit, edo, eten badut, ete ben bezala, ordu erdi bat. uh, <laughs> ez, gira erran hor, uh, gure azken eguneko bisa estresa. Autu bat dugu gana edu, ez dugula sekoan anulatuko shop-up. Uh, bat dugulako xaran polikiloldegi bat. Hor, xarma gutio duna, baina gaua guzia bertan itean egiteke. Egia erran hor, uh, guk eh, olendik konfientza dugu, baina aski arau uh, eh, segonkorra da. Beroa badugu, eta beraz trumuiak jagarriak dira, eta ikusobera bera arte, horra, uh, itxoiten dugu, erabaki hartzeko gainan egin, mm. hori da gure asmoa, edo bertzenaz berean egin doiteke uh, gau Bo, segur dena da, behintzat ez dela ez ez tatoa izanen. Hora, hori, sekuran. Baina, eh, galdera da, mendien artean edo mujuen artean izango den, azkenean. Hori hori <laughs> Larun batekoa, behintzat, igandekoa, dena den, eh, kaperapean, eh, hortan ez da razorik, Santa Catalina, ne? Ez, horak, gila da, txaldeko parte hori, parkean egin behar dela, beraz, hori ere, hori abalitz, piskat, demoraletik mugiztuko dukela. Bai. Baina, bertzen, Santa Catalina, kapera bat da, beraz, ez da razorik. Mm. Eh, egun hortaz, duztuki, zerbait gana uh, izan? Bai, iten du bi urte hor, seatu se gila psek daratzen, eta bi geren egun bat gaitu dugu, joan urtean plazan zen, eta urririk eta urtean eh, talde bat ukan dugu, maitegin talde bat, eta berak tapela da merezi zuen, eh, leku intimista bat, eta beraz izango dira, beraz kokona didiak berriz atxaldea bilotzeko parkean, Eh, bertan izango da xarara eh, eh, berrikit hori den uh, manteseko gizon bat, bere ikusgarri batekin, gratui, musika aski surrealista rango nuke. Eta ondotik uh, orbel horbel laukotea, zaiek gira txomen eta alan, jodeo idiotan digitalistak, eta kamita eta amiliz kantariak, musika aski pop idunar nuke, aski belsa, aski bizik edera. Haien lehen konzertua izango da Eh, Fen, bigaren izango da. Eta ondutik, uh, eh, nire benetan uh, eh, bihotzka da, Maria Arnal eta Marcel Badzez, katerandarrak. Mm -hmm. bikotea. Musika tradizionala, uh, piskat uh, duen musika. Bai, azken aldean haipatu ginuena beraz. Hori da. Iragarri baitzen dituzten. Eee... Uh, Chartzeak aipatzen genituen, eh, ikusi eh? Eh, Facebook orrialdean aldean uh, eh, usopop urrezko txartelak eman zenituztela, gordetu zenituztela leku batzuetan, baziren bai. eh? indize do laguntza batzu argazkien bidez, ikusi dut baionako atxemana izan zela, besteak atxemanak izan dira edo? Xarakoa ere bai, eh, baina uh, eh, donostiko uste dugu desagertu dela. Ah, bai? Dugu, bai, pentsatzen dugu bertako eh, hiriko langileak edo ah. <laughs> bota dutela. Zenta bi aliz zari dugu, eta gure ustez desagertu da. Baina bertze biak aurkituak zan dira egunan bertan, Ah, duz. hori joko tipino bat hor, beraz. Ba, joztakin agira eta maite dugu eniz xarri da xokolatu horri, eta bo, ezke piskatzen lako bigi kiska bat. <laughs> e... Afitxa ipatu dugu izenak ipatu ditugu, baina mm. uh, eh, egeran eh, afitxan eh, badira hiru pertsona guxi hor... Uh, nor dira horiek? Gure buru minitako, buru minitatik ustroak. dira pixkat uh, bat mitologia eta asiar mitologiaren arteko nahasketa bat. Eta uh, nagin nuen afitxa original bat egin, eta guk ditugu asmatu pertsona joiek, mm. azkenean. Eta behar bat lagun batean aurkeztuko dira, ah, eh? ba. hori noin ba. galdegin nahi. <laughs> Eh, artista batek ere uh, obra bat prestatu du, uh, Alberto Emsek hor? Uh, hori da, hmm? Alberto da beraz uh, artista bat, eskolerian uh, bizitena dut maite urte, EHS-etaren zer lan egina izan zuena, eta eniz maite ginen bere lana, uh, fina egiten du, akuarelarekin, eta rangin joan, gure gu, gu, festibala zertzen, erakutsi genizkan idu mustro eta utzi dugu libre, uh, asmatzen, berak zer uh, duken, eta fitxa eder bat digu, eta fitxa hori xalga izango da festibale gunean. Mm Uh, eh, bo, ebe joanez, ez, dakit, uh, eh, iru egun falta dira, piskat gutiago ere, eh, larun bateko eguna asientzin, uh, nola Bye. Bai. senditzen ziste, uh, prest, irrikitan, estresaturik. Uh... Ah, labu, ongi laburuten duzu. <laughs> Prest, prest gira, irrikitan ere bai, estresaturik aroaren gatik, mm -hmm. eta bertzenaz, uh, gu kontent, posik, pentsatzen dugu gaualdi edera izango dela, eta komitatzen dugu jende guzia, bestara parte hartzera. Mm -hmm. Ebe, alaxe, lekuak eh, badira, eskeskatu. Hoi da, iada, igandeko harentzat kasuman nahi ere. Ah, bai. Erdia baino gineko salut dugulako, eta kaperak idurriun pertsona atxikitzen ditu lako, ez gehiago. Mm. Ados. Hora. Uso popen uh, eh, webgunan eratxe mangoituzue eta sunak eh, kasu rentzat adibidez, ebe untxa eta beraz informatuko zeituztegu Euskal eh, aroari doakionez normalki eguzkia izanen da. Hm? Espero, espero baiet. Bai, bai. Mirezker, Joanes Garzia. Mirezker, Izan, Antxam. Bai, berdin.